auscultu cae ripetu. Porzio quindec hoc. Mi shatas passigi la tagon ce lago, char tie mi giuas agrablan restadon. Iam estas somero, cae nun tio eblas. Pro tio, laueble, mi tien veturas mi tie tre shatas ne nur la aeron, sed ancau agrablan socian etoson. Ce plagio trovigas tre multai banantoi, cae ili sens trece passigas la tempon. Animo cae corpo inspiras serenon, la mondo aperas en lumo agrabla. Virinoi fieras prisiai atutoi, do ili ne cascias la corpan bellezzon, cae ili sen gene, cun granda plesuro, presentas la hauton al sun radiado la interconsento pri tiu conduto ja estas tre granda en nia socio. La cara et zino tre multe laboras en nia giardeno cun granda dedicio. Mi foie nur helpas, sed ofte mi sidas en ciambro cae vercas versajoin au textoin. Set tiam mi audas la vocion virinan. Si petas pri helpo, plei ofte tre urgas. Mi tui interrompas la belan laboron, por povi plenumi la tascon necesan cutime bon chance ne dauras tre longe. Cai tiel tre baldau mi changas la locon. Mi tiam offertas glaseton da aquo al mia et zino, char scia suifas. Si faras pauseton por trinci la aquon cae seque daurigas la gravan laboron. Pli grava laboro attendas en domo. Ni volas tag mangi precise tag mese. La proprae infanoi plen crescu pli bone. Ol cion ni spertis dum nia iunaggio. Cai niai patroi tui post la milito, esperis la samon por siai infanoi. Ies, tiu desiro farigis realo. Ni vivas pli bone ol niai prapatroi. Set nia planedo suferas pro tio. Ni devas protekti la vivon sur tero. Jus passis somera ferio semaino. Sur bela insulo en Adriatico. Je costoi mal altai por esperantistoi. Croatai, hungarai, cae alinaziai. Ne estis congresso, sed nur feriado, cun bona eblezzo practici la lingvon cun plurai excursoi al rava paesaggio. Un per scipo de tiu insulo. La homoi contentis sub tiui condicioi. La servoi funcciis ja vere bonege. La homoi besonas somerain ferioin. La costoi varias la loco cae tempo. Dum alta sezono vi pagos plei multe. Antaue cae poste la presoi malaltas. Vi ciam besonas nur belan veteron. Por havi plezuron dum via restado. Mi volas inviti la auscultantinoin mem verci versajoin pri temoi virinae. Mi estas ja viro, sen granda compreno, por pens maniero de bel sexaninoi. La lingvo bezonas virinoin por cresci, char ili parolas pli ofte ol viroi. Do estu curagiae pripensu cae scribu. Vi povos presenti la textoin citie.